بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم Zar بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم Zar ili kazna gospodara tvoga ili neki predznaci od gospodara tvoga onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati ako prije nije vjerovao ili ako nije kao vjernik, kako dobro uradio, reci, samo vi čekajte, i mi ćemo doista čekati.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 sudnjega dana pa je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam među nas i kaže nakon što je čuo o čemu su razgovarali kaže sudnji dan neće nastupiti dok ne vidite deset ajeta dok ne vidite deset preznaka sudnjeg dana neće nastupiti pa je spomenuo dim i deđala i životinju koja će izići iz zemlje i spomenuo je izlazak sunca sa zapada i silazak Isa alaihissalam i je džuđa i me džuđa i spomenuo je tri propadanja zemlje na istoku, zapadu i arapskom polotoku i na kraju je spomenuo vatru koja će izaći iz Jemena i koja će ljude tjerati prema mahšaru spomenuo je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame deset predznaka kaže neće nastupiti prije njih sudnji dan. I došlo je kod imama muslima i tirmizije od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame rekao Selasun iza haređne La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khayra. طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة Tri stvari kada se pojave, neće nikome koristiti njegov iman, njegovo vjerovanje ako nije vjerovao prije toga ili kao vjernik kakvo dobro učinio izlazak sunca sa zapada, pojava dežala i pojava životinje. Dakle, ove tri stvari kada se pojave, neće nikome koristiti njegov iman ako prije toga nije vjerovao. Što se tiče pojave sunca sa zapada, to je jedan od preznaka sudnjeg dana na kome je složen ehlu sunnet da će se pojaviti, da će sunce u istinu izaći jednog dana sa zapada. Što se tiče pojave životinje i to je jedan od dokaza ili od preznaka sudnjeg dana, kako kaže, kako kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ A kada dođe vrijeme da oni u njemu budu kažnjeni, tada ćemo im izvesti životinju iz zemlje koja će im se obraćati i govoriti ljudi u istinu nisu vjerovali u moje ajete. I došlo je u hadisu koga bilježi Mahmed od Ebu Umame radijallahu anhu da je poslanik sallallahu sallam rekao izići će životinja iz zemlje pa će bilježiti ljude pa će jedni biti obilježeni a drugi neobilježeni pa će živjeti jedni sa drugima pa će čovjek kupiti sebi devu od drugog čovjeka pa će ga upitati njegov prijatelj koga si kupio devu kaže min ehad il mahtumin, kaže od jednog što je obilježen. Obilježen, pikovan kao nevjernik. Od koga si kupio, kaže, od obilježenog. Pa će ljudi nakon toga živjeti i znaće se tačno ko je musliman, a ko nije musliman. Navodi se da će ova životinja izaći iz džijada. I to se spominje od poslanika sallallahu Salao Salome. Ali su ti hadisi slabi. Nisu vjerodostojni. Da će izaći Eđijad vam je od Safe onaj dio. Tamo gdje stanujete kad idete na hađ pa naviše gore. To je Eđijad. Kaže se da će odatle se pojaviti. Došlo je od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa kod imama El Fakih ja u njegovom dijelu Ahbaru Meka sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je rekao da će se životinja pojaviti sa tog mjesta. Od Safe, znači od Eđijada ste te strane. I došli su brojni opisi te životinje kako izgleda, no međutim sve što se opisuje da se ne zna njena glava od njene eh, od njenog eh, stražnjeg dijela tijela od eh, koliko ima na sebi dlake i slično tome, no međutim sve te predaje su slabe, ništa nema od poslanika, salao sveme, vjerodostojno. A što se tiče Dajjala, on je tema našeg predavanja. Ed Dajjal. Ed Dajjal. I govorit, govorit ćemo o Deđalu u ovome i u narednom predavanju. Nekada davno smo pričali o Deđalu, no međutim vidjet ćemo i upoznati se ovaj u narednom predavanju zbog čega govorimo o Deđalu. Da to nije priča tek tako, nego da je ta priča vezana za sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bilež imam hakim u svome mustedreku sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako kaže imam Hakim i Zehebi, od Kadade radijallahu anhu da je rekao, povikao je glasnik u Kufi, pojavio se Dejjal, pa je prošao čovjek pored Huzeife ibn Esida el Gifarija, koji nam prenosi prvi hadis koga smo spomenuli kod muslima, kaže mu, ovaj čovjek kaže Huzeifi, kaže ti sjediš ovdje, a ehlu kufa, stranici kufe se bore protiv držala. Pa mu kaže Huzeife, sjedni, sjedni. Pa je sjel. Pa je prošao drugi pored njih dvojice, kaže vas dvojica sjedite ovdje, a kufljani se bore protiv držala. Pa mu kaže Huzeife, sjedni. Pa je sjel. Kad ne prođe malo, ide treći i viče, kažu, obična laža obična laž. Pa kaže Huzeyfa radijallahu ta'ala anhu, Deđal se neće pojaviti osim kada se smanji broj ljudi na zemlji. I kada nestane hrane, i kada se pokvare međuljudski odnosi, i kada nestane vjere, ili kada vjera bude jako blijeda, tada će se pojaviti Deđal. A to je bilo najbolje vrijeme, vrijeme ashaba, ili tabina nakon njih. Ova predaja, iako nije od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, no međutim, ovako nešto ashab ne govori po svojim prohtjevima, po svom mišljenju, nego govori znači ovako nešto samo kada se potvrdi od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jedan dio ili smisa ovoga hadisa potvrđuje predaja koji bližima Mahmed ibn Asakir u svojoj povijesti i za koju ibn Kesir kaže da je dobra, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prije izlaska deđala <clears throat> tri godine nastaće suša i zemlja neće davati plodove. Prve godine nebo neće davati jednu trećinu kiše, a zemlja neće davati jednu trećinu plodova. Druge godine zemlja ili nebo će zaustaviti dvije trećine kiše, a zemlja dvije trećine plodova i treće godine nema kiše i nema plodova. Pa je ova predaja potvrdila prethodne riječi Huzeife, da će biti glad, da će biti glad prije pojave koga? Deđala. Pa su prve riječi Huzeifine, ali su druge riječi, <clears throat> riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pojava Deđala je akide tehlu sunneta vol džemata. I ne poriču pojavu deđala osim novotari, osim zabludjeli novotari. Kaže Ibn Abbas, čuva sam Omara radijallahu anhu da je rekao na Mimberi, bit će od ovoga umeta ljudi koji će poricati, poricati deđala i koji će poricati kaburski azab i koji će poricati šefat. Ovako je govorio <clears throat> Omar radijallahu anhu, u predaj koji je zabilježio Abdurezak ima Mahmedo, međutim u lancu prenoslaca ima, ima uh, Ali ibn Zaid ibn Đudan koji je slab kod hadijskih sručnjaka. I bilež imam Tirmizi i Hakim ima Mahmed od Ubeja ibn Kjaba da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Dejjal će izaći sa istoka iz zemlje koja se zove Horasan. Slijedit će ga skupine ljudi, a njihova lica će izgledati kao poravnani štitovi. Lica ljudi koji budu slijedili Dejjala izgledat će kao poravnani štitovi. Došlo je u opisima je džuđa i džuđa da su takvog izgleda. Da li će oni biti i koji će ga slijediti ili neko drugi? Allahu Teala. Alem. I potvrđuje njegov izlazak sa istoka, to bi faktički bio gledano iz Medine severo-istok, ali se u to vrijeme govorilo istok. Predaja koju bližima muslimima Mahmedo Denesa, da je rekao Dejala će slijediti židovi iz Aspehana, njih 70.000, alejhimu pajalise. Na sebi će imati pajalise. Pajalise to je odjeća, koja se stavi preko ramena, samo se ogrne, a nema, znači, nije šivena, niti ima mjesto za, niti imaju rukavi, niti bilo šta, niti dugma, niti se skopča, nego se samo stavi preko, preko ramena. Pogledajte, znači, preciznog opisa kojim je poslanik Salosame opisao, one koji će slijediti šta? Deđal. Iz toga danas židovi traže svoj udio u Iranu, taj sjeverni udio Irana koji je Horasan, to je gore onaj dio koji graniči možda sa sovjetskim republikama, kažu da oni gore imaju da njihovi predci nešto su tu imali, pa oni traže sada svoj dio gore. Svim silama se bore da dobio jedan dio gore na sjeveru Iran. Fitneti i neredi koji će doći dolaze sa istoka. Dolaze sa istoka, mislimo ovdje na Irak. Na Irak. Kako je došlo u predaj kod imama Ahmeda od Ibn Omara, Kaže, vidio sam poslanika, sa srme, pokazuje u pravcu Iraka i kaže, fitneti su odavde, fitneti su odavde, odakle, a, odakle izviru šeitanski rogovi. Pa je pokazao u pravcu <clears throat> Iraka. A u drugoj predaji da će izaći Dejjal, innehu haridun halleten bejne Šami u Irak. Kaže, on će izaći halle, je u arapskom jeziku put koji nije korišten. Znači, pustinja otvorena, put koji niko nije koristio pri njega, on će odatle, znači, izaći prvi će proći tim, tim putem između Šama i Iraka. I ako pogledamo u istoriji Islama, vidjet ćemo da su fitneti mnogi izišli iz Iraka. Ovo ne ukazuje na pogradu Iraka, Bože sačuje. No, međutim, to je bilo vrijeme kada je pojavli, gdje se pojavljivali fitneti. Kako kaže, imame Zehebi, kaže, u Kufi je uvijek bilo puno uvijek puno bidata, malo sunneta. Zato što je bila daleko od centra islama, znači od a, Medine, poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa ako pogledamo u sekte zabludjele, vidjet ćemo, vidjet ćemo da se veliki broj tih sekti pojavio u, došao je baš iz Iraka. Šije. Tu su nastali i tu su počeli sa svojim mezhebom, pa su pozvali Huseina da im dođe. Pa kada im je došao, onda su ga ubili i napravili ovaj na njegovom kaburu ono što su napravili, pa čine oko tih kaburova ono što se smije samo činiti oko Kabe i ibadet koji se smije činiti jedino Allahu te barake o teane. Iako Ibn Omer savjetovao Huseina, kaže, nemoj ići, ti ti ljudi nisu prijatelji. Ti ljudi tebi nisu prijatelji. Nemoj. No, međutim, odlučio je da ode Pa je izišao Ibnu Omar sa njim do predgrađa Medine, zagrlio ga i zaplakao. Jer je Ibnu Omar bio stari i iskusni i znao je ono što Husein radijallahu ta'lanhu možda nije poznavao. No međutim, desilo što se desilo. Pa je taj fitnet akaidski, šiitski, koji do danas datira među muslimanima, ostao, znači, potekao iz Iraka i ostao do današnjih dana najjači na tim prostorima. Isto tako, muatezile, koji su pobrkali ljudske razume i učinili da se razum obožava, isto su tako potekle odatle. Koji stavljaju svoj razum ispred, kaže Allah i kaže poslanik. Pokvareni mezheb na kome je složen ehlu sunnet vol džemat da su na balaletu i zabludi kod koji razum sudi dokazima. Kod njih razum sudi ajetu i hadisu, a ne sudi ajet i hadis razum. Isto tako, Havarić, Haridžije, potekli su isto iz Harura, mjesto koje nalazi se na tim prostorima. Koji su pocijepali muslimanski umet i koji su ubijali muslimane, i za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan muslimane a u životu ostavljaju pagane izlaze iz vjere kao što sela izlazi iz luka da ih dočekam ubijao bi ih kao što se ubija ad a u predaji kod ibn mađe kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme el khawariju kilabu ahli nar i predaje vjerodostojna, Haridžije su psi džehennem. Potekli su tako s tih prostora, koji su nanijeli veliko zlo, jeli, u umetu. Pa je skupina tih pokvarenih sekti potekla, znači, iz sa tih prostora, prostora današnjeg, jeli, Iraka. Bilješ ima muslimu Dajše, radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao vi ćete biti iskušavani u vašim kaburovima kao što je fitnet deđala. Kao što je fitnet deđala. Ljudi će biti iskušavani u svojim kaburovima kao što je fitnet deđala ili slično tome. Ono što će povećati deđalovu fitnu jeste džehl ili neznanje koje će tada vladati sa jedne strane među ljudima i moć koju će imati deđal koju će uzvišeni Allah njemu dati da bi ispitao ljude s druge strane pa imate neznalice ljude i dođe im čovjek koji ubije nekoga i oživi ga i kaže jesam li tvoj gospodar pa ljudi koji su u džahnu ne mogu sigurno prosuditi znači ko je on i šta je on jer će se pod kraj svijeta znanje uzdignuti, će ga. Kako je rekao Abdullah ibn Mas'ud, kaže, vi imate Kur'an ispred sebe, ali kaže, približava se vrijeme da taj Kur'an bude uzdignut. Pa su kazali prisutni, kako će biti uzdignut Kur'an, a mi ga čuvamo u našim prsima i čuvamo ga u mushafima, zapisali smo ga. Kaže, lahko, samo osvanete jedan dan, a ništa u tvojim prsima nema, niti išta u tvom mushafu ima, samo bijele stranice. Pa je potom proučio ajet u kome uzvišeni Allah te barak te, te barak kaže Ole in ši'na le nezhebenne bil lezi euhajna ilajike. A kada bismo htjeli, mi bismo uzeli od tebe ono što smo ti objavili. Ono što smo ti objavili. I bilježi imam Buharija od Enesa da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao od preznaka sudnjega dana jeste da će nestati znanja i da će se raširiti neznanje među ljudima i da će se povećati nemoral i broj žena, a smanjit će se broj ljudi, hatta je kune li hamsine imra al qajimul vahid. Tako da će jedan čovjek imati 50 žena. Toliko će smanjiti broj čega? Ljudi da će ostati broj žena veći. Danas u svijetu ima 4% žena više nego muškaraca. To je procentualno, a u cifri to je oko 300 miliona. Oko 300 miliona u svijetu žena ima više nego muškaraca. No međutim, kada dođe ovo vrijeme, čovjek će imati 50 žena. 50 žena u Lema imaju dva tumačenja. Kažu, ili 50 žena da će čovjek ženiti 50 žena zbog džehla koji će se raširiti, toliko će biti žena, pa će ženiti kako ko hoće i moći imati 50 žena, ili da će imati 50 žena kćerki, sestri i tako dalje, za koje će on biti šta? odgovorani koje će morati hraniti. Jedno od dva tumačenja. Šta god da bilo, ukazuje na povećani broj žena, a smanjeni broj, smanjeni broj muškaraca. Islamski učenjaci se spore ko je to ed Eddeđal o kome nam je govorio poslanik sallallahu alaihi sallam i čućemo u narednom predavanju brojne hadise koji govore o Deđalu. Pa mnogi islamski učenjaci smatraju da je Deđal ibn Sayyad. Ibn Sayyad. Pa je došlo tako kod Buharije i kod muslima od Abdullaha ibn Omara da je poslanik sallallahu alaihi sallam jednoga dana izišao sa Omerom i skupinom ashaba i da su došli do Ibn Sayyada koji se igrao sa djecom na jednoj poljani ili u pustinji gdje hoćete Igrao se je sa njima, pa nije primijetio poslanika sallallahu sallam dok mu nije prišao. Pa ga je udario poslanik sallallahu sallam rukom po leđima, pa se okrenuo. Pa mu kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sjedočiš li kaže da sam ja poslanik? Kaže mu Ibn Sayyad, ešhedu enneke rasulul umijin. Kaže, ja svjedočim da si ti poslanik nepismenih neuki, ti si njihov poslanik. Pa je upitao Ibnu Sajad, poslanika, sallallahu alaihi wasallame, a svjedočiš li ti da sam ja poslanik? Pa mu kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallame, amen tu billahi wa rasulih, ja vjerujem, kaže u Allaha i u poslanika. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, šta vidiš? Kaže, je tini sadikun wa kazib, dolazi mi, kaže, jedan iskren i lažo. Dolaze mi. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Hullita alejkal amr", kaže ti sve pobrkao. Ništa ti ne znaš. A on se je puno družio sa vračarima. Ovaj momak puno se družio sa vračarima, pa mu šejtan objavljivao, dolazio mu. Pa kaže Omer, Allahu poslanik kaže da ja to završim sa njim. Omer bi to riješio po svome kratkom šablonskom postupku. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: In jekun huva, ako je on u taj, misli držala, kaže, felem tu sallite alejhi. Ti njemu kaže, ne možeš ništa. Jer držala, za njega je lijek, Isa alejsala. Nisi ti. A kaže, dalje, o in lem jekun, a ako on nije to, fela hajde lake fi katle. A ako on nije držal, kako ako da ga ubiješ? Kako god da okreneš, omere, ne pripada to, ne pripada to tebi. Došlo je u vrti kod imama muslima da je rekao Ibnu Sayyad, kaže, ara aršan al ma, vidim, kaže, arš, prijesto jedan na vodi. Pa mu kaže poslanik, sallallahu sallam, tera arše iblisa al bahr Kaže, to ti vidiš šejtanski prijesto na moru. To je ono što ti vidiš. A ne vidiš ti ništa mimo toga. I bilježi imam muslimu u svome sahihu od Ebu Sejda al-Hudrija, kaže, izišao sam na hadž sa Ibnu Sayyadom. Kaže, pa su se ljudi razišli i ostali smo nas dvojica sami sjediti. Pa je rekao, kaže, o Ebu Said. Kaže, tako mi je Allaha, govori Ibn Sajjad, govori Ebu Said al-Hudriju. Tako mi je Allaha, kaže, dođe mi, tako se osjećam da bi uzeo ponekad štrik i okačio ga za drvo i da se objesim. Šta ljudi govore o meni? To da ga, jeli, smatraju da je deđa. Kaže, pa mi se počeo žaliti kaže o Ebu Said, zar vi, kaže, najbolje ne poznajete hadise poslanika, vi ashabi, zar vi najbolje ne poznajete? Kaže, jeste. Kaže, zar nije Muhammed rekao, salallahu alaihi vseleme, kaže da mu neće, da on neće imati potomstva. A ja, kaže, ostavio dijete u Medini. Zar nije, kaže, rekao da ne može Dejjal ući u Meku u Medinu? Kako ćemo spominjati u hadisima? Kaže, jeste. Kaže, evo ja sam, kaže, bio u Meki, odo, odo za Medinu. Pa zar mogu ja onda biti deđal? Kaže Ebu Sedol Hudri, kaže pa mi se srce raznježilo da sam mu skoro povjerovao. Da sam mu skoro povjerovao. Pa je rekao potom sa Sajjad, sam se bi skočio u stomak. Kaže, tako mi je Laha, ja znam, kaže, gdje je Deđal i znam ko je i šta je. Pa mu kaže Ebu Sejdel Hudri, kaže, tebben leke sa iralijom. Kaže, proklet bio ostali dio dana. Ovaj Ibn Sayyad postoji kod mnoge uleme, vidjet ćemo mišljenje da je on bio šta? Deđal. No međutim, kako pomiriti to i hadise u kome se kaže da neće ući u Meku Medinu, da neće rađati mu se? Jednostavno. Pomiriti se mogu tako da kažemo, neće ući u Meku i Medinu kada se pojavi u zadnje vrijeme pod kraj svijeta kao u svojstvu čega? Trđan. U tom vremenu neće ući. I u tom vremenu ako bude imao ženu i bude imao sa njom odnos, neće mu rađiti. Jer on je možda deđal, ali se nije još pojavio u tom šta? Svojstvo. Ništa drugo. Znači mogu se uskladiti, uskladiti jeli, ta mišljenja. Stoga su mnogi ashabi govorili da Ibn Sajad deđal. Tako a, bilaži Ebu Davud sa vjerodostanim lancem prenosilaca, kako kaže Ibn Hađar u svome dijelu Fethul Bari, od Ibn Omara da je rekao, tako mi je Allaha, kaže, nimalo ne sumnjam da je Ibn Sayyad, da je on, da je on Dejjal. I navodi se isto tako od Džabira da se je zaklinjao da je Ibn Sayyad, da je on šta? Dejjal. Zaklinjao se a Džabir radi Allahu ta'ala anhu. I bilo ima muslim u svome sahihu od Ibn Omara, da je jednoga dana prošao pored Ibnu Sajjada, a njegovo oko jedno iskočilo ovako napolje, vidno. Pa mu kaže, kada ti oko tako nabujalo, nabreklo? Pa kaže, ne znam. Kaže, ne znaš, a u tvojoj glavi? Kaže, inša Allah, Allah, ako bude tio, moje će oko učiniti na tome tvom štapu. A Ibn Omer imao štap koji se podbačao kada je vodao. Kaže Allah, ko će moj oko napraviti tvom, učinio tvome štapu? Šta je problem? Kaže Ibn Omar, pa pričaju ljudi, kaže da sam ga udario sa štapom, da sam ga odmah slomio, a ja se kaže, Allah ništa ne sjećam. Ne sjećam da sam ga, da sam ga udario. No međutim, štap je, štap je prelomio. Imam Kurtubi je isto kazao u svome tefsiru, ka, u, u svome dijelu Tezkira kaže na 706. strani, da je Ibn Sayyad da je on ad-dajjal na koga je upozoravao poslanik sallallahu alejhi wa alihi wa wasallam. I došlo je u vjerodostojnoj predaji, kako kaže Ibn Hajar u Fethul Bariju, od Ebu Zara radijallahu anhu da je govorio da se deset puta zakunem da je Ibn Sayyad, da je on deđal, draže mi je nego jedan put da se zakunem da nije. Znači, pogledajte, Ibn Omar, Džabir, Ebu Zer i drugi koliko su bili ubijeđeni šta? Da je Deđal, da je to Ibn Sayyad. Od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nije nam ništa preneseno kada je u pitanju Ibn Sayyad. Jer nije ništa kazao. Nego riječi koje je uputio Omeru, in jekun huve, felatu sallita alaihi, ako je on Deđal, ti mu ne možeš ništa, ukazuje nam šta, da poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije znao Je li ili? Nije. U protivno bi to kazao, no međutim prešutao je. Ako kaže jeste, ti mu ne možeš ništa. A ako nije, kakva korist da ga ubiješ? Pa, a, e, vidimo iz ovoga hadisa da nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme znao znači po pitanju po pitanju deđala a odnosno nije govorio da li je da li je ibnu sayyad Deđal, na koga je upozoravao, jeli, poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ovo je bilo, dakle, dakle, mišljenje, ovo je bilo mišljenje a određenih islamskih učenjaka od ashaba i generacije nakon njih koji su smatrali, smatrali da je, znači, Deđal koji će se pojaviti, da je to Ibnu Sayyad koji je živio, jeli, u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dok su odabrali imam el-Bejheqi i Ibnu Tejmije, i Ibnu Kethir i drugi da Ibnu Sajjad da nije to onaj deđal na koga nas je upozoravao poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa kako bi onda mogli pomiriti između ova dva mišljenja? Oni koji kažu da je on deđal i od onih koji kažu da nije deđal. Možemo pomiriti tako da kažemo da je Ibnu Sajjad jedan od deđala, deđalun, deđađile, ali nije on glavni deđal koga je vidio temimi dari sve svezana u jednoj pećini, inšalahu teala, o čemu ćemo govoriti u našem narednom druženju. Znači hadis, glavni hadis temima darija koji govori o deđalu i znači kako ga je vidio i gdje ga je vidio, miša Allah da ćemo taj hadis spominjati u našem narednom duženju, pa ćemo vidjeti da spoljašnje značenje znači toga hadisa ukazuje da Ibn Sejad nije držal na koga nas je upozorio poslanik sallallahu alaihi wasallam i koji će se pojaviti pod kraj svijeta kada neće čovjeku koristiti iman osim ako je vjerovao prije toga. Molim Allaha te barak da nas sačuva fitneta javnih i tajnih, a posebno fitneta deđala, jer se fitnet deđala smatra najvećim fitnetom koji će se pojaviti na zemlji. Allahu Teala alem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين a u našem narodnom druženju će inša Allah htjela spominjati brojne druge hadise koji se tiču Dajjala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com عندك بعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها سيان فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض